الله الرحمن الرحيم المبحث الرابع كيفية دلالة اللفظ على المعنى كيفية دلالة لفظ بر معناش با چه کیفیتی بر اون معنای خودش دلالت میکنه آیا با عبارتش دلالت میکنه یا اقتضاش یا با نصش آه، اینا رو امروز توضیح ده و نتکلم فی هذا المبحث على طرق دلالة اللفظ على المعنى واللفظ بهذا الاعتبار ينقسم إلى أربعة أقسام دال بعبارة النص أو بإشارة النص أو بدلالته أو باقتزائه ونتكلم فيما يلي عن كل نوع من أنواع هذه الدلالات على حدة میفرماید و سخن میگوییم در این بحث بر شیوه های دلالت کردن لفظ بر معنا بر شیوه های دلالت کردن لفظ بر اون معنا و لفظ از این جهت و اعتبار بر چار دسته تقسیم میشه بر چار قسم یک دلالت میکنه با عبارت نص یا با اشاره نص یا با دلالت یا با اقتضا و در مورد هر یکی از این انواع به شکل جداگانه سخن خواهیم گفت ابتدا در مورد 183 عبارت نس ابتدا در مورد عبارت و وهي دلالت اللفظ على المعنى المتبادر فهمه من نفس صيغته سواء كان هذا المعنى هو المقصود من سياقه أصالة او تبعا عبارة نس دلالت کردن لفظ بر معنایی که در فهم متبادر میشه از خود سیغه از خود الفاظ از خود چی؟ پس آقای مولا مهدی عبارت النس همون دلالت کردن لفظ بر معناش با خود سیغه و لفظ با خود چی؟ فرقی نمیکنه که اون معنا اصالتا مقصود باشه یا طبعا فرقی نمیکنه مثالش این آیه کریمه است ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق و نکشید نفسی را که الله آن را حرام قرار داده است مگر بحق دلت هذه الآية بعبارتها او بنفس الفاظها على حرمة قتل النفس میفرماید که این آیه با عبارتش یعنی يعني با الفاظش دلالت بر چی میکنه حرام بودن قتل نفس وقد يكون سوق الكلام لإفادة معنيين أو ثلاثة أصالة وتبعا میگه قاهي موقع كلام سوق داده شده است که دو معنا رو برسونه یا بیش از دو معنا رو برسونه چه اصالتا چه طبعا که مثالاشو در کتب بزرگتر میاره پس عبارت النفس دلالت لفظ بر معناش از نفس سیغه و الفاظ اما اشارت النفس کدوم هست هي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود من سياقه لا أصالة ولا تبعا ولكنه لازم للمعنى الذي سيق الكلام من أجله فالنص لا يدل على هذا المعنى بنفس صيغته وإبارته وإنما يشير إلى هذا المعنى بطريق الالتزام اشارة النص دلالة كردن اللفظ بر معنایی که معنا نه اصالتا و نه طبعا مقصود نبوده است اما لازمی هست برای معنایی که اون برای اون معنا کلام سوق داده شده است ببینید دلالت کردن لفظ بر معنایی که اصالتا و طبعا اون معنا مقصود نبوده است منتها اون معنا لازمی هست برای معانی که کلام به خاطرشون اومده است توضیحش میده فالناس لا يدل على هذا المعنى بنفس صيغته و عبارته و انما میگه نس دلالت بر اون معنا نمیکند نه با سیغه و عبارتش با الفاظ و سیغه و عبارتش به اون معنا دلالت نمیکنه منتها به طریق التزام به اون معنا اشاره میکنه یعنی از لوازم اون معناست از لوازم اون معنا هست ومن الجدير آه، بالذكر أن دلالة الإشارة قد تكون خفية تحتاج إلى تعمق في النظر والتأمل میگه شایسته هست که دلالت اشاره ذکر بشه که دلالت اشاره گاهی موقع مخفی هست پوشیده هست و نیاز به تعمق و نظر و تعمل داره مثالها مثال اشاره نسج هست این آیه کریم هست و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف دلت هذه الآية بعبارتها على أن نفقة الوالدات المرضعات وكسوتهن على الوالد وعلى أن نسب الولد إلى الأب دون الأم ومن لوازم هذا المعنى الأخير معان أخرى تفهم بإشارة الناس دقاتكم إن آيرو توزيه مده عبارة الناس جهاز إشارة الناس جهاز معنی رو اول دقت کنید تا خوب بفهمید میگه و بر مولود لهوست مولود لهو کی رو میگند پدر میگند و بر مولود لهو هست روزی دادن خرج دادن مادران شیرده و پوشاکشان طبق عرف خب این آیه با عباراتش دلالت بر این میکنه که نفقه و خرج مادران شیردهنده و پوشاکشون بر چه کسی هست بر پدره بر کیه؟ بر پدره و با الفاظش دلالت بر این میکنه که ولد به کی نسبت داده میشه به پدر مولود لهو دیگه آه گفت که مولود مال اونه مال پدره ولی اینو میگن معنایی که از طریق چی به دست اومد عبارت نست از عبارت و الفاظ این آیه به دست اومد میگه یک معانی دیگه هست که از لوازم این معنا هستند آه؟ این معنا اون معنی رو اقتضا میکنه طلب میکنه از لازمهش هستند و اون چه هست یک ان الاب ينفرد في وجود النفقه عليه لولده همین معنایی که از طریق عبارت به دست اومد ما رو یه چیز دیگه میگه یک معنای دیگه رو لازمی هست و اون چه هست و اون این هست که پدر فقط خرج فرزندو بده آه؟ موقعی که این آیه با عبارتش اومد گفت فرزند مال پدره این معنا لازمش اینه که پس فقط خرج برگردن کیه پدره موقعی که عبارت نس به ما میگه که فرزند مال پدره پس از لازمش اینه که خرج هم فقط برگردن کیه پدر خب، این این معنا که خرج فقط برگردن پدره این با اشاره نصب به دست میاد با عباراتش به دست نمیاد یا معنای دیگر که پدر حق داره که به اندازه نیاز از مال فرزندش چیکار کنه برداره این در خود نسل نیومده این در خود نسل نیومده ولی موقعی که نسل میگه فرزند مال پدره لازمش اینه که پدر میتونه از مالش چیکار کنه برداره آقای مولا عمر اینه که ما میگیم عبارت النص بفهم اشارت النص بفهم نه این که میگی نه آقا من دیگه حدیث قبول دارم هر کسی قبولش نکرد فلان است خب نمیشه اینو گفت این این بحث فهمیدنه خب پس عبارت النص و توضیح داد اشارت النص الان دلالت النص توضیح میده میگه 185 دلالت النص و هي دلالت اللفظ على ان حکم المنطوقی أي المذكور في النص ثابت لمسكوت عنه لاشتراك ما في علة الحكم التي تفهم بمجرد فهم اللغة خوب دقت کنید دلالت النص چه هست میگه دلالت النص دلالت کردن لفظ بر این چیز که حکم منطوق حکم اون چیزی که در خود الفاظ اومده در نطق اومده در نص ذکر شده حکم اون چیزی که در نس ذکر شده ثابت هست برای اون چیزی که ذکر نشده مسکوت ان هست چرا ثابت هست حکم اون چیزی که در آیه ذکر شده برای اون چیزی که ذکر نشده به خاطر این که در علت حکم با هم چه هستند مشترک هستند میگه این کسی که لغت رو بفهمه کسی که اون الفاظ رو بفهمه خود به خود اینو میفهمه به میاره و راحت راحت بسیار واضحش میگردونه میگه بعضی ها این دلالت النص و دلالت الدلالت اند و سماه آخرون به فحول الخطاب بعضی دیگر بهش فحول الخطاب گفتند و سماه الشافعیه مفهوم موافقه شافعیه به دلالت النص گفتند مفهوم موافقه كما يسمي البعض هذه الدلالة بالقياس الجلی او دلالة الأولى بعضی هم بهش گفتند که قیاس جلی یا دلالت اولا اینا اسمایی هستن که بهش میگن مثال دلالت النصی هست قوله تعالی فلا تقل لهما اف به پدر و مادرت اف نگو میگه النص دل بعبارته على حرمة التعفيف للوالدين فيتبادر إلى الفهم أن النص يتناول حرمة ضربهما وشتمهما لما في الضرب والشتم من إيذاء أشد مما في كلمة أف فيكون الضرب والشتم أولى بالتحريم من التأفيف فيكون المسكوت عنه وهو الضرب والشتم أولى بالحكم من المنطوق وهو التأفيف خب دقتكم دلالت النص رو میفهمی چه است میگه مثالش این مثاله زمانی که الله متعال میگه به آنها اف نگو این آیه با نسش با عبارتش این نس با عبارتش دلالت بر حرام بودن اف گفتن به پدر و مادر میکنه با عبارتش با الفاظش دلالت بر این میکنه که اف گفتن پدر و مادر چیه؟ حرام ممنوعه ولی خب در ذهن یک چیزی دیگه متبادر میشه و اون اینه که نس همچنین دربر میگیره حرام بودن زدن پدر و مادر رو دربر میگیره دشنام دادن پدر و مادر رو چرا؟ چون اون علتی که در اف گفتن وجود داره که همون آزار و اذیتی پدر و مادره به شکلی قویتر در دشنام دادنشون هم چیه؟ موجوده به شکلی قویتر در زدن پدر و مادر اون علت همچیه؟ موجود آقا علت این که تو پدر و مادر تو افنه افنگو اینه که از اذیت میشن دلشون میشکنه آه همین علت در زدن و در دشنام دادن به شکلی قویتر چیه؟ موجوده پس علت در مسکوت انه که همون در این مثال خودمون زدن و دشنام دادنه به شکلی قویتر از منطوق چی هست؟ وجود داره منطوق این بود که بهشون اف نگوید در نطق اومده بود 186 اقتضاء النص اقتضاء النص دیگه چه هست هو دلالت اللفظ على مسکوت عنه يتوقف صدق الكلام و استقامته على ذلك المسکوت ای على تقدیره فی الكلام خوب دقت کنید اقتضاء نص چه هست میگه اقتضاء نص همون دلالت کردن لفظ بر مسکوت انه دلالت لفظ بر چی؟ بر اونی که ذکر نشده در لفظ دلالت کردن لفظ بر مسکوت مسکوت میدونید رو میگن؟ اونی که در لفظ ذکر نمیشه نشد مثال قبلی من مسکوت انه چی بود؟ زدن بود دشنام دادن بود. بله میگه و نسی هست دلالت کردن لفظ بر مسکوت انه بگونه ای که صدق کلام صحت کلام استقامت و درستی کلام متوقف بر همون مسکوت انه ها ما باید مقدر در کلامش کنیم تا کلام جور در بیاد مثالش قوله تعالی حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم مثال دقت کنید میفهمید دیگه در این آیه اومده است که حرام هست بر شما مادرهایتان و دخترهایتان چی چیزش حرامه خودش فیزاتی نکاهش بابا پس ما باید اینجا چه چیزی رو اقتضا میکنه نس کلمه نکاه رو کلمه چی رو بله میگه تقدیر و معنی نسی حرم علیکم نکاح امهاتکم و بناتکم اینجا این چیز مقدر هست حرام هست بر شما نکاح مادرانتان حرام هست بر شما نکاح دخترانتان هذا المعنى دل على اللفظ عن طريق الاقتزاء لأن التحريم لا ينصب على الذوات وإنما على الفعل المتعلق بها وهو هنا وهو هنا النكاح میگه لفظ بر این معنا دلالت میکنه بر طریق اقتضا بر طریق چی؟ زیرا حرمت بر ذات که نمیاد بر اون فعلی میاد که متعلق به اونه که همون نکاهه یا مثال دیگه رو میارن مثلا حرم علیکم حرمت علیکم المیتتو حرام هست بر شما مردار آقا چیش حرامه اکل خوردنش چیش خوردنش بر شما خب موقعی که تو اون نخوری دیگه استفاده دیگه انتفاش نکنی خب حرام هم که نباشه چیکارش میکنی پس مقدر میکنیم چرا خوردن و فایده بردن از اون بر شما حرامه موقعی میگه حرام هست بر شما مردار مقدر میشه یعنی اکل خوردنش انتفاع از اون پوست شوری بیا کنی فلان کن یا آه؟ ومن هذه الخلاصة في الدلالات التي مرت يظهر لنا أن كل معنى يفهم من النص بطريق من طرق هذه الدلالات يعتبر من مدلولات النص وثابتا به والنص دليلا وحجة حجة عليه ولهذا تعتبر هذه الدلالات الأربع دلالة منطوق وهي تقابل دلالة المفهوم أي مفهوم المخالفة خب دقت كنت ميجي از خلاصه این بحث ها که در مورد دلالت اومده بودن دلالت مثلا دلالتی که به شکل اشاره بود و نص بود و دلالت و نص بود و اقتضای نص و اشارت و نص و عبارت و نص میگه از خلاصه این دلالت هایی که رد شدن ظاهر میشه که که معنایی که از نص فهمیده میشه به یکی از این شیوه ها بود یکی از این چه ها بود؟ شیوه بله پس این طرق از مدلولات نس هستن از چه هستن؟ مدلولات و ثابت بوسیله نس هستن و نس دلیل و حجتی برشون هست لحاظا این دلالات چارگانی که تا اینجا خوندیم بهشون میگن دلالت منطوق دلالت چی؟ منطوق, منطوق. که دلالت منطوق در مقابل چه قرار میگیره دلالت مفهوم یا همون مفهوم مخالفه حالا آره، یه چیز دیگه رو الان در شماره 187 توضیح میده که همون دلالت مفهوم یا دلالت یا مفهوم مخالفه بهش میگن پس دلالت منطوق رو ما خوندیم اشاره تو چارتا حالا میخونیم مفهوم مخالفه رو خوب دقت کنید مفهوم مخالفه چه هست مفهوم مخالفه خیلی بحث ساده ای هست یعنی اون چیزی که منطوق میگه برخلافش آره اون چیزی رو که نس میگه خلافشو میگن مفهوم مخالفش و هو دلالة اللفظ على ثبوت نقیزی حکم المنطوق للمسكوت عنه مفهوم مخالفه چه است دلالت کردن لفظ بر ثابت شدن ضد حکم منطوق برای مسکوت عنه آقا اون چیزی رو که منطوق میگه زدش برای مسکوت ان ثابت بشه حالا دق... مثلا در آیه اومده است و این کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن اگر زنانی که شما اونا رو طلاق داده اید فرزند در شکم داشتند اونها رو انفاق بدهید تا زمانی که وضع حمل میکنند در آیه اومده بود اگر فرزند در شکم داشتند خرجشون بدید خب مفهوم مخالفه به ما چی میگه؟ مفهوم مخالف به ما میگه اگر فرزند نداشتند اونا رو خرج ندید ببین منطوق آیه چی میگه؟ به ما میگه اگر این زنانی که طلاقشون دادید فرزند داشت در شکم داشتن اگر حامل بودن اونا رو چیکار کنید خرجشون بدید تا زمانی که وضع حمل میکنند مفهوم مخالفه چی میگه مفهوم مخالف میگه اگر فرزند نداشتند اونا رو خرج ندید منطوق میگه اگر فرزند در شکم داشتن اونا رو چیکار کنید خرج بدید مفهوم مخالف میگه اگر فرزند نداشتند آره. خرج ندید ها اینو میگن مفهوم مخالفه ما برای مسکوت ان در, در آیه چی اومده بود؟ در آیه اومده بود اگر فرزند اگر حامله بودند اینو میگن منطوق مسکوت ان چیه؟ مسکوت ان اینه که اگر فرزند نداشتند میگه ما ضد حکم منطوق برای مسکوت چکار میکنیم؟ ثابت میکنیم والحكم الاول يسمى منطوق الناس حکم اولی چی میگند؟ منطوق است اینی که اگر فرزند اگر حامله بودن اینو میگن آقای مهدی چی منطوق است اگر فرزند نداشتن اینو چی میگن مفهوم است حالا من یه مثالی در عرف میزنم آقا این مال منو به نزدیکان فقیرت بده به نزدیکان چی؟ نزدیکان فقیر رو میگن منطوق نزدیکان غیر فقیر اینجا ذکر نشده آه؟ پس نزدیکان غیر فقیر میشه مفهوم مخالفش مفهوم چیش؟ بله میگه به اولی میگن منطوق النص والحكم الثاني الثابت للمسكوت عن يسمى مفهوم مخالف او دلیل خطاب و حکم دومی اونی که ثابت هست برای مسکوت انه بهش میگن مفهوم و حکم دومی که ثابت برای مسکوت ان هست بهش میگن چه مفهوم مخالف یا دلیل خطاب زیرا خطاب دلالت بر اون میکنه زیر خطاب دلالت بر خب این البته بر پنج نوع هست بهش میگن مفهوم وصف مفهوم غایت مفهوم عدد مفهوم شرط و مفهوم لقب اینا اولا این که آیا مفهوم مخالف دلیل هست یا نه حجت شرعی هست یا نه جمهور میگن که دلیل هست جز در مفهوم لقب مفهوم لقب دیگه چیه مثلا در آیه اومده است محمد رسول الله محمد رسول الله هست اینو بهش میگن مفهوم لقب یعنی از این ما میفهمیم که موقعی میگه میگه محمد رسول الله هست مفهوم مخالفش این است که به غیر از محمد دیگه رسولی نیست ها خب میگه محمد رسول الله محمد رسول الله هست مفهوم مخالفش میگه به غیر از محمد رسولی نیست اینو میگن مفهوم لقب مفهوم لقب حجت نیست یعنی ها اینو قبول نمیکنند و علما که زمانی که از محمد رسول الله پس به از محمد دیگه رسولی نیست بله بغیر از محمد رسولای دیگری هم پس اینا رو البته در کتب بزرگتر مفصل میخونید اینجا به خاطر اینکه گیج نشید فقط مفهوم مخالفه رو یه توضیح میده اون انواعش رو بعدنها خواهیم خوند تا اینجای کار کافی است انشاءالله که